Un šodien ir arī svētā Jāņa Bosko diena, eh, viņa svētki. Jūs zināt, ka viņš ir eh, jaunatnes audzinātājs un arī liels jaunatnes izglītības eh, patriots. Un tāpēc arī šodien šī katehēze ir saistīta ar izglītību, un mēs arī pārdomāsim, kā Latvijā, Latvijas katoļu baznīcā, mēs katrs varam piedalīties tādā tautas izglītošanā un arī paši turpināt izglītību, lai tas neapstātos pie sasniegtā, bet ka mēs arvien vēlētos uzzināt arvien vairāk gan par Dievu, gan par baznīcu, gan par kristietību, gan arī par citām reliģijām un par citu cilvēku tādiem reliģiskajiem centieniem, jo Dievs mūs ir radījis ar vēlmi uh, Eh, viņu meklēt un eh, atrast. Tātad eh, šīs ilgas mūsos jau ir ieliktas. Un svētais Jānis Bosko bija tas, kurš varēja tā laika itāliešu jaunatnei arī palīdzēt tikt no tādiem mm, grūtiem apstākļiem ārā, īpaši tiem, kuri bija nabadzīgi, bāreņi un tam līdzīgi, iemācīt viņiem amatu, un arī tie, kas eh, pagājušo gadu ar Dievmātes komandām bija Turīnā, viņi apmeklēja šo, eh, var teikt, mazo pilsētiņu, kas ir blakus Turīnā vai, vai jau iekšā Turīnā, kur svētais Jānis Bosko bija izveidojis tādu uh, skolu uh, kompleksu ar darbnīcām, ar klasēm, ar internātu, kur šie uh, jaunieši no arī nelabvēlīgām ģimenēm vai vispār bāriņi varēja atrast savu vietu dzīvē, apgūt amatu un arī būt stipri ticībā. Arī pie mums dažus gadus ir kalpojis viens salesiāņu tēvs Tomašs. Un pašlaik arī domājot par izglītību, uh, Vēlos atgādināt, ka pagājušo piekdienu, tieši pirms nedēļas, tepat netālu, Bīskapas Loskāna muzejā, kas ir šajā kompleksā, kur ir Rīgas katoļu ģimnāzija un Radio Marija un Terēzes draudze, notika konference par kristīgās izglītības izaicinājumiem mūsdienās. Varbūt eh, vairāk par šo konferenci arī nākamajā katehēzē, bet eh, pagājušā nedēļā bija arī vēl viens interesants notikums, eh, par kuru jau arī iepriekšējā katehēzē es pieminēju, ka tika aizstāvēti maģistra darbi Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, un pieci pretendenti arī saņēma nu, šo maģistra grādu. Un šodien es vēlētos vairāk iepazīstināt ar vienu no šiem maģistrantiem, ko tā ar viņa darbu. Es ceru, ka tēvs Jānis arī kādreiz viņu uzaicinās studijā vai nointervēs par to, kā uh, Maksims domā turpināt arī savu izglītību, jo viņam ir lieli plāni un arī es no sirds novēlu, lai tas izdotos, jo arī Daugavpils pusē viņam šajās daudzajās draudzēs kalpojot, uh, reizē ir vēlme eh, turpināt studijas eh, jau doktorantūrā. Tā ir eh, arī liela tāda nu, mm, misija un reizē arī liels izaicinājums kāpt augstāk pa šīm zināšanu un gudrības kāpnēm. Par ko tad priesteris Maksims Lāsovs rakstīja savu maģistra darbu? Nosaukums ir diezgan tāds, kas uzreiz nedosies rokā. Izpratne par laulību un laulības katehumenāta nepieciešamību balstoties uz statistisko situāciju Latvijā. Nu, protams, ka ja to nolasa un ja tas mums nav acu priekšā, tad mēs varētu spriest eh, paga, paga, ko viņš tur teica, un um, varētu pat no šī eh, virsraksta, no titula, atkal uh, mēģināt um, izprast, par ko īsti priesteris Maksims grib runāt. Uh, Un tātad izpratne, kā tas varētu, varētu tikt noskaidrots, kāda tad ir tā izpratne. Acīm redzot, ka viņš grib parādīt, ka nevienmēr ir tā pareizā izpratne, ka ir dažkārt arī kļūdaina izpratne par laulību, bet nākamais tas jēdziens laulības katehumenāta nepieciešamība, šeit mums atkal ir tāda neskaidrība, jo vārds katehumenāts mums vairāk saistās ar ar to laiku pirms kristībām, eh, kas tad ir eh, cilvēkam jāapgūst, lai viņš varētu saņemt kristības sakramentu. Un iepriekšējos gados ir iznākusi arī īpaša grāmata, eh, tā saucamais pieaugušo iniciācijas rits, un tur ir arī šis kathumenāts apskatīts, ir brīnišķīgs priekšvārds, uh, pašam rituālam un eh, dažādiem eh, šiem ritiem, ceremonijām, ar ko šis jaunkristījumais pakāpeniski tiek ievadīts baznīcā. Un atceros arī šeit eh, Terēzes draudzē kalpojot pūpola svedienā, bija ļoti interesants dievkalpojums, um, kur bija neokatehuminālais ceļš, daudzi cilvēki, arī liela daļa tur ir ārzemnieki, un viņi ar palmu zariem uh, pēc dievvvārdu liturģijas devās ceļā uz Alberta baznīcu eh, gar Māras dīķi, un eh, tad eh, šis katehumināts tiešām bija acīm redzams, cik brīnišķīgi šie cilvēki tiek ievadīti baznīcā, draudzē, kopienā, ar skaistām tādām enerģiskām dziesmām, kā tas arī neokatehuminālajiem ceļam ir raksturīgs, un ar ģitāru un nu, bungas šoreiz nebija, bet es tā domāju, ka viņiem dažreiz arī ir tādās slavēšanās. Un lielās uh, palmas, lielie palmu zari, uh, kuri jebkuram garām gājējām lika atcerieties, jā, šodien taču ir palmu sveidienība, pūpolu sveidiena, un redz, cik labi, ka kāds cilvēks vēl ar to uh, nodarbojas un, un kādam tas vēl ir interesanti. Uh, Un katehumenēs nu, eh, iepriekšējā tādā parastajā pieredzē mums saistītos ar gatavošanos kristībām, bet izrādās, ka katehumenāts var tikt attiecināts arī uz gatavošanos laulības sakramentam, un eh, šis arī mums daudziem bija jaunums, Un eh, tie jau, kas izpētījuši, viņi tā, oh, nu, protams, baznīca jau ir pat speciāli dokumentu izdevusi, un, un ka tas tiešām tā tiek saukts katehumenāts. Tātad cik svarīga ir gatavošanās arī laulība sakramenta saņemšanai, ka nevar vienkārši tā, o, mēs gribam baznīcā ar eh, ēģelēm un ar, ar eh, tādu eh, lielu skaistu iekārtojumu ar pušķi, puķu pušķiem, un izrādās, ka tas nav viss, ka ir pats svarīgākais tieši šis zvērests, ko laulātie viens otram sniedz, un arī šī uh, Eh, skaidrā apziņa, ko viņi īsti dara, ka tas nav tikai tāds eh, priecīgs notikums, kur var ielūkt daudzus draugus un, un radiniekus un paziņas, un lai var to visu nofilmēt un pēc tam rādīt un ielikt eh, dažādos tur sociālos tīklos, bet ka tas ir kaut kas ļoti arī intīms, kas notiek šajā brīdī starp laulātajiem un Dievu, kad sākas kaut kas ļoti īpašs. Un nevelti eh, eh, kathomināts eh, tādā klasiskā nozīmē ir bijis trīs gadus, Protams, šodien mēs nevarētu laikam jauniešiem teikt, o, nu tā, nu jums būs trīs gadi jāgatavojās. Viņi teikt, nu labi, paldies, mēs iesim uz dzimtsrakstu nodaļu. Bet, protams, ka ir svarīgi, ka viņi arī šo laulību noslēdz baznīcā un, un ka tā ir šī viena, vienīga un uz visiem mūžiem. Bet, lai būtu tam gatavi ir arī šie kursi un eh, gatavošanās. Un izrādījās, tad, kad priesteris Maksims aizstāvējās, eh, ka šie kursi nemaz nav visā Latvijā un eh, ka ir tādas diecēzes un tādas draudzes, kur vai nu priesteris pats sagatavo vai kāda skolotāja aprunājas dažas reizes un tad prāvests uzskata, ka tagad viņi ir gatavi, tad es viņus varu laulāt. Bet Rīgas diecēzē ir pieņemta kārtība, uh, ka ir jāaiziet laulāto kursi, un tā ir laulāto tikšanās, kur ir īpaši tādi, ja nemaldos, astoņas nodarbības ar animatoriem, un kur ļoti tādā interesantā procesā, arī iepazīstot citus laulātos vai sadarinātos, ir arī tāds kopīgs ceļš līdz laulības noslēgšanas brīdim. Un, eh, kas, protams, mums eh, Rārzī, Rīgas augstākā reliģija zinātņu institūta maģistru darbiem ir specifisks, arī jābūt ir šim analītiskajam pētījumam, un eh, to Maksims Lasovs priesteris ir uh, šeit iekļāvis arī nosaukumā balstoties uz statistisko situāciju Latvijā. Nu, protams, ka varētu jautāt, vai statistiskā situācija vai situācijas statistika doma apmēram mums ir nojaušama, ka runa ir par tiem skaitļiem, kā tad īsti Latvijā ir ar tām šķirtajām laulībām, jo tā situācija ir diezgan bēdīga, <clears throat> viņš arī mums eh, rādīja dažādas diagrammas un eh, to statistiku pa gadiem, eh, cik laulības noslēdz, cik laulības šķir, prezēs sakot, tās, kas ir valsts priekšā, viņas var tikt šķirtas, un attiecībā uz baznīcu, tad tur ir tāds, var teikt, baznīcas tiesas process, kur atsevišķos gadījumos to atzīst par nederīgu, bet atsevišķos gadījumos saka, o, diemžēl, mēs nevaram šo laulību atzīt par nederīgu, tā ir derīga un um, jums ir jādzīvo vien draudzīgi kopā. Bet uh, statistika, protams, ir kaut kas tāds, ko dažkārt uh, ar smaidu paši statistikas speciālisti, tā kā jokojot saka, ir mazi meli, lieli meli un statistika, un ka īsnībā šie skaitļi uh, nozīmē tikai kaut ko tādu, nu, ko var ierakstīt dokumentos un, un ko var ielikt mājaslapā, bet daudz svarīgāk ir tā reālā situācija, arī tad, ja šie divi laulātie dzīvo kopā, ja ir ģimene, un ja mēs no malas skatoties pie sevis domājam, nu nē, te labāk būtu, ka viņi nedzīvotu kopā, tur ir kaut kas briesmīgs īstā ella zemes virsū, vai arī, ka ir eh, citi, kuri arī nav slēguši šo baznīcas laulību, bet kurus mēs varētu apskaust, cik viņi mīļi un labi dzīvo eh, visu mūžu pāri pa 50 gadiem kopā un, un eh, kur mums būtu kristiešiem ko pamācīties, kā, kā tas viss veidojās. Nu, lūk, šāds ir skatījums uz šo priestara Maksimu Lasova darba nosaukumu, un varbūt tad turpinājumā uh, mēs atkal atgriezīsimies pēc mūzikas pauzes. Es dzirdēju balsi, lūk tavs dēls, es sajūtu sirdī, miaro Ez dirdēju balsi Lūdava māte Es aitu sirdī sai a já. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jā, esam atpakaļ studijā, priesteris Modris Lācis, eh, priestera katehēzē šeit no rīta, Radio Marija, un esam eh, par eh, Maksima Vlāsova maģisa darbu tādā apskatā, un pirms tam izstāstīju kāds ir šis, šī darba nosaukums, tātad izpratne par laulību un laulības katehumenāta nepieciešamību, balstoties uz statistisko situāciju Latvijā. Un kā parasti par viduslaiku traktātu nosaukumiem saka, tur jau nosaukumā viss ir ietverts, viss, ko tu gribi zināt. Un, bet, protams, ka mums arī svarīgi ir paskatīties, kā tad viņš ir pētījis, un viņš sāk savu pirmo daļu, uh, Eh, tieši par šo izpratni, kāda ir izpratne par laulību. Un eh, var, var teikt, ka šī ir tāda ļoti izsmeļoša nodaļa vai, pareizkot, daļa, eh, kur ir apskatīta baznīcas mācība par laulību. Ir viņam arī pat atsevišķi tāds antropoloģiskais pamatojums, uh, Eh, kāpēc un, un kā cilvēks, kā dieva radība, vīrietis un sieviete, eh, kā dievs ir vēlējies eh, mūs radīt ar šiem diviem dzimumiem, lai mēs varētu viens otru papildināt. Un ka tam ir tāds ļoti skaists, antropoloģisks, bioloģisks un tā tālāk pamatojums. Savukārt laulības sakramentam arī, ja izsekojam eh, līdzi eh, baznīcas vēsturē, kā tad ir veidošies vispār eh, sakramenti un, un tas skaits, tā īsti dogmatiski apstiprināts sakraments skaits ir tikai tridentes koncilā, tā tad diezgan vēlu salīdzinot ar visu baznīcas vēsturi, bet pirms tam pakāpeniski ir veidojies šis priekšstats un izpratne, cik tad ir sakramenti un kādi. Vēl svētais Akvīnas Toms savā teoloģijas summā arī diskusijās izvirza šo jautājumu, cik ir sakramenti un kādi, un tad viņš apskata arī tos viedokļus, kā citi nu, domā, cik tad varētu būt sakramenti un kas vēl pie tā visa. Piemēram, vai uh, tad, kad cilvēks iestājas klosterī, toreiz bija tā saucamā tonzūras izgriešana, ka viņam īpaša frizūra tika izveidota, kur izcirpts galvas vidū tāds bez matiem gabals un apkārt ir kā tāds tā kā šķīvīts uz galvas uzlikts vai stīpiņa. Un, kad viņi paaugās tie mati, tad iznāk tāda īpaša frizūra un arī, ka tā būtu tā ieģēpšana, jeb habita uh, uzvilkšana. Un arī par to sprieda, laikam tas arī ir uh, sakraments, vai arī abata iesvētīšana klosterī, lai būtu šis uh, klostera priekšnieks. Un tad svētais akvīns Toms dažādos veidos pasaka, nē, šis ir tikai viens no tādiem citiem veidiem, kā baznīca kaut ko redzamu parādu, un tā ir sakramentālie. Un eh, tas ir eh, vesels tāds eh, pētījumu un tāds virziens par sakramentu vēsturi, un arī līdzīgi par laulības sakramenta vēsturi, ka tas ir savā ziņā ļoti īpatnējs sakraments, jo to nesniedz ne priesteris, ne diekons, nedz arī kāds cits cilvēks no malas, bet īsnībā to viens otram sniedz uh, laulātie, tie, kas uh, laulājas, un ka priesteris, uh, respektīvi garīdznieks, uh, vai arī izņēmumu gadījumos tie pat var būt laji, un tur ar īpašiem tādiem nosacījumiem, ka uh, viņi ir tikai tie, kas apstiprina un svētī šo laulību sakramentu, bet uh, žvēresta brīdī viņi viens otram to piešķir. Ļoti īpaši. Tātad visos citos sakramentos tas ir kaut kas tāds, ka, kas it kā nāk no ārpuses un ko kāds eh, cits cilvēks mums eh, um, sniedz, un pareizāk sakot, Dievs caur šo cilvēku. Un eh, zināms, ka kristības sakraments ir tas, ko var arī jebkurš cilvēks cits cilvēks sniegtie to viņš dara baznīcas nodomā, bet parastā kārtība ir tā, ka to garīdznieks un baznīcā piešķir. Savukārt ir citi, kuri ir rezervēti tikai bīskapam, piemēram, priestaru ordinācija. Savukārt par iestiprināšanu ir tā, ka atsevišķos gadījumos arī to drīkst darīt priesteris, piemēram, nāves briesmās, kad cilvēks nu, ir iespējams jau nu, uz nāves gultas, tad, ja šis cilvēks nav saņēmis iestiprināšanas sakramentu, tātad svētā gara pilnību, tad uh, arī priesterim, jebkuram priesterim ir dota uh, tāda nu, atļauja uh, sniegt šo iestiprināšanas sakramentu. Un zinām, ka austrumu pareizcīgo baznīcā to jau pašā kristības brīdī reizē ar kristību ir arī iestiprināšana un arī pirmā komunija, arī mazam bērniņam zīdainim. Un tad, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs laulības sakramentu arī uztveram ar šo pienācīgo cieņu un nopietnību. Tālāk priesteris Maksims skatās, kāds ir laulības ekleziālais pamatojums, jo eh, ekleziāls tas nozīmē saistīts ar baznīcu. Protams, ka jebkurš sakraments ir saistīts ar baznīcu un, un ir iekšā baznīcā, sākot jau ar kristības brīdi, kad nav uh, kristīts uh, cilvēks it kā kaut kur gaisā, bet viņš ir jau konkrētā draudzē, konkrētā uh, baznīcā, uh, Mm, kristīts un, un saņem šo ciešo saikni ar baznīcu. Bet uh, ko tad nozīmē šis ekleziālais pamatojums? Un dažreiz tādi apakšu izraksti arī uh, mums ļauj uh, tā labāk stādīties priekšā, par ko tad īsti autors šeit runās, un viņš paskaidro Jēzus kā līgavainis, baznīca kā līgava, un šie tēli ir tie, kas mums ļauj uh, saprast, aha, tad tā kom, koncepcija, kādā nozīmē laulība ir ekleziāla, tāpēc, ka mēs attēlojam, teiksim, līgava un līgavains attēlo Jēzu kā līgavaini un baznīcu kā līgavu. Un atceros, kad pēc studijām atgriezos Latvijā, tad katedrālē man diekons Gunārs rādīja un bija man jāpiedalās vienā tādā kā izmēģinājumā, kur viņš laulāja um, jauno pāri katedrālē un pēc tam arī pašās laulībās. Un tad tieši viņš skaisti tā ietērpa tēlaini arī šo Jēzu kā līgavainu baznīcu, kā līgavu, šajā savā sprediķī stāstot jaunolātajiem un klātesošiem par laulības noslēpumu. Un e, tad priesteris Maksims nonāk līdz šim savam specifiskajam skatījumam laulības kanoniskais regulējums, kā ļoti zinātniski izklausās, ļoti tādā e, profesionālajā terminoloģijā, uh, Tad kanoniskais tas nozīmē saistīts ar kanoniskajām tiesībām, eh, kādas ir eh, baznīcas eh, kanoniskās tiesības, var teikt, administratīvās un tam līdzīgi tiesības, līdzīgi kā ir krimināla kodeksa un civila kodeksa pasaulīgajā mm, jomā, tā baznīcas lietās ir kanoniskās tiesības, kas regulē un arī seminārā tas viss mums ir jāapgūst un jāapgūst arī eh, šī eh, kanonisko tiesību ievērošana ļauj baznīcai tā disciplinēti eh, darboties. Varam iedomāties, kā būtu uz ielām un uz ceļiem, ja nebūtu ceļa zīmes, luksofori un šie ceļu satiksmes noteikumi, būtu visādas avārijas. Un, ja mēs šos noteikumus pārkāpjam, tad, protams, var gaidīt diezgan bīstamas situācijas. Uh, Bet eh, baznīcā eh, kanoniskās tiesības arī regulē eh, visu šo satiksmi, ja tā var teikt, mūsu svēceļojumu uz debesu valstību. Un, protams, ka regulējums tas arī var regulēt ar luksoforu, var arī būt policists, ceļu policists krustojumā, kurš regulē satiksmi, un vajadzības gadījumā arī jebkurš cilvēks, kur liek apgra, apbraukt kādam šķērslim, vai mm, norāda uz apveceļu, kā piemēram ceļu remonta laikā ar dzeltenajām vestītēm ir mm, atstarojušajām vestītēm šie ceļu remonta darbinieki, kuri īpaši regulē mm, mašīnu plūsmu, un, kā jau atslēgvārds bija svētceļojums, tad arī svētceļojumā lielākām grupām obligāti jābūt ir šiem satiksmes regulētājiem, ar eh, astarojošajām vestēm, ar sarkaniem karodziņiem, kuri rāda signālus eh, mašīnām, kurā brīdī drīkst braukt garām un kurā brīdī ir jāpalaiž eh, tās mašīnas, kas brauc pretī. Tātad kanoniskais regulējums un nākamajā nodaļā priestris Maksims stāsta par laulību Latvijas republikas likumdošanā, jo zinām, ka tā arī ir ārkārtīgi svarīga un pašlaik uh, baznīcā, noslēdzot laulību, laulību sakramentu, vienlaicīgi tiek arī noslēgta laulība valsts priekšā. Tātad sakraments, kurš ir saistīts arī ar valsts institūciju un ka šī laulība arī ir juridiski noslēgta valsts priekšā, ir valsts laulība apliecība, ko priesteris aizpilda un paraksta un uzliek draudzes zīmogu un izsniedz jaunlaulātajiem. Un šeit prestis Maksims smalki izpēta pirmkārt laulības definīciju un arī juridiski diskutējamos jautājumus, kur dažkārt var rasties kaut kādi pārpratumi vai arī neskaidrības. Un tad viņš arī pēta vispārējās normas laulības noslēgšanai Latvijas republikā, jo, protams, ka tas arī ir tā regulēts, un īpašie laulības noslēgšanas gadījumi. Tad eh, tie arī, var, var teikt, ir viena liela daļa tajā pašā statistikā, kur ir tādi normālie parastie gadījumi un ir tad šie īpašie vai, vai pat teikt ārkārtas gadījumi. Un šo pirmo daļu priestirs Maksims noslēdz ar eh, vēl vienu tādu nodaļu dažādu ideoloģisku strāvojumu, klātbūtne Latvijas sabiedrībā jautājumos par laulību un ģimeni. Un šeit, var teikt, ir tādas divas daļas viņam, vai divas apakšnodaļas. Liberālais skatījums uz laulību un ģimeni un konservatīvs skatījums uz laulību un ģimeni. Un varētu spriest, ka, nu, paga, vai te nevajadzēja vēl trešo apakšnodaļu, tas uh, pareizais vai vidusceļš tāds uh, starp šīm galējībām. Bet acīm redzot, ka tur viņš liek mums pašiem izvēlēties, kas tad ir tas uh, zelta vidusceļš. Un, kad mēs šodien spriežam, kā tad īsti ir ar šo liberālo un konservatīvo, ka tas patiešām sabiedrībā ir aktuāli, ka mēs apzināti vai neapzināti tomēr mēģinam iedalīt tādos divos, tādās divās daļās un divās partijās gandrīz visu, ko vien, ko vien mēs varam iedomāties. Un šitais ir liberālais, šitais ir konservatīvais, bet, protams, ka te ir vairāk runa par tādu nu, konceptuālu skatījumu. Un arī tas saturs, ko mēs ieliekam šajos vārdos, eh, piemēram, liberālais, eh, kur cilvēks var teikt, nē, eh, tas ir progresīvais skatījums, vai tas ir tāds, kur ņem vērā visu, kas ir jauns pasaulē un, um, zinātnē un, un tā tālāk, bet uh, savukārt par konservatīvo, tad oj, tie ir galīgi uh, vecmodīgi un uh, viņi ir pilnīgi uh, atpalikuši no dzīves, tad uh, īstenībā uh, to mēs arī nedrīkstam tik virspusēji spriest. Bet uh, par turpinājumu tad paklausīsimies pēc uh, mūzikas pauzes. Thank you. Jesus. esam atpakaļ studijā. Raidījumā. Jūs klausāties Dievas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Šeit priestars Modris Lācis no Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta un turpinām apskatīt priestara Maksima Vlasova maģistra darbu, viņa pētījumu par laulības sakramentu un jau iepriekšējās tajās reizēs paskatījāmies par uh, to, kāds tad ir viņa darba nosaukums, un arī sākām pētīt šo saturu. Un tagad kāds, kāda tad ir šī darba otrā daļa, un viņš apskata pirmslaulību sagatavošanas programmas Latvijā. Izrādās, ka ir tādi vairāki aspekti, ko pie šī jāpārunā. Pirmkārt, viņš apskata Latvijas republikas normatīvos dokumentus, un uh, Eh, tad acīm redzot eh, ir tā, ka šī saukšana, eh, respektīvi ziņojums dzimsraks nodaļā, vai kā agrāk bija ziņojums baznīcā, vai kad no kanceles skaļi pasaka tādi un tādi laulāsies tajā un tajā datumā, un ka tas bija nu, savā ziņā institucionāls un tāds uh, arī disciplinējošs eh, moments, eh, tāda detaļa, kas reizē liek uzņemties atbildību un eh, liek arī pārdomāt, ka tas nav tāds mirkļa vājums, kad, nu jā, mēs tad viens otru tā esam iemīlējuši, ka mums tūliņ vajag laulāties, bet ka tas ir pārdomāts, nobriedis lēmums, un ka mēs tiešām esam gatavi uz visu mūžu uh, Eh, saistīt sevi laulības saiktēm un eh, saprast, ka mūžības priekšā tam ir ļoti, ļoti liela nozīme un arī eh, mums pašiem un mūsu bērniem un visai sabiedrībai. Tātad šī valsts likumdošana arī ir tā, kas normatīvos dokumentos to regulē. Tad, var teikt, šī apakšnodaļa pirmslaulību apmācība katoliskajā baznīcā Latvijā ir tas, kas varētu būt šī darba pats kodols, jo tas arī ir pats mērķis šo mm, punktu un šo jomu uzlabot, jo tā statistika, kā tiek secināts, nav pārāk laba. Un šīs daļas noslēgumā priesteris Maksims stāsta par citu kristīgo konfesiju praksi, gatavojot pārus laulībām – ka eh, ir arī eh, citās konfesijās gatavošanās laulībai, kas eh, gan nav sakraments, izņemot preizcīgo baznīcu un grieķu katoļu baznīcu, citur tā ir vairāk tāda kā svētība, bet arī ir gatavošanās un tas ir svarīgs posms, lai cilvēki pieņemtu šo svētību arī ar lielu atbildību. Un tad ir trešā daļa, kur priesteris Maksims stāsta eh, par noslēgto un šķirto laulību statistiku Latvijas republikā. Un viņš ir izpētījis laiku no 2010. līdz 2023. gadam, tātad 13 eh, gadu posms, jo eh, šis bakalaura darbs tika aizstāvēts pagājušā ceturtdienā, tātad šogad, bet eh, pabeigts, eh, sarakstīts viņš ir vairāk jau pagājušā gadā, un statistikas dati, protams, ir eh, iegūstami tad, tikai par to iepriekšējo. Un kādus statistikas datus tad presteris Maksims skatās, noslēgto laulību skaits Latvijas republikā, un uh, šķirto laulību skaits Latvijas republikā, tad tas ir tāds nu, jautājums, ko viņš vēlas noskaidrot, un pēc tam skatās noslēgto laulību skaits Latvijas diecēzēs un laulības atzīšana par nederīgu un tās iemesli katoliskās baznīcas praksē Latvijā. Redzam, ka šī ir tāda gan laicīgās situācijas, gan uh, tās garīgās situācijas uh, izpēte. Un, protams, uh, ko tad viņš secina beigu beigās, uh, ceturtā daļa ir veltīta katehumenāta nepieciešamībai, gatavojoties laulības dzīvē. Tad šis pamatojums, var teikt, tiešām kā jau gatavs kanonists, jurists, priesteris Maksims šo noved līdz galam un uh, Eh, pamato, eh, kāpēc tad ir šis eh, katehumenāts vajadzīgs. Un šeit atkal ir tādas trīs apakšnodaļas, pirmskatehumenālā fāze attālināta gatavošana, starposms, dažas nedēļas uzņemšanas laiks kandidātiem, un tad ir katehumenālā fāze. Tad izrādās, ka vēl katehumenēts pas par sevi arī vēl ir vēl smalkāk sadalīts vai vai tur ir tādas atšķirīgas fāzes. Un ka tā ir varbūt tāda pirmā saziņa, pirmā tikšanās ar mm, tiem sadarinātajiem, arī īstenībā pats e, sadarināšanas rits arī var ietilpt šajā katehumanātā, jo e, tas liek jau mm, sajust e, šo tuvību ar otru cilvēku, uh, Un tu sāc domāt, jā, bet taču vien, vienreiz pienāks tas brīdis, kad mēs ne tikai tā uz, uz noteiktu laiku šos gradzenus mijam, bet ka tas būs uz visu mūžu, tāds nopietns, nopietns solis. Un līdzīgi kā, piemēram, ordinācijas sakramentā arī ir šīs pakāpes, diakons, priesteris un bīskaps, tā arī laulības sakramentam pirms tam šī gatavošanās arī kaut ko ietver tādu pakāpenisku kā tuvošanos šīs žēlstības saņemšanai, un ka tā ir arī kā ceļa sagatavošana, lai šis laulības sakraments tiktu pieņemts ar šo lielo atbildību un cieņu. Un tad, protams, ka šī katehumenālā fāze arī ir tas būtiskais, kad notiek šo cilvēku tāda nu, arī vairāka un lielāka sagatavošana. Lūk, šāds ir priestera Maksima maģistra darba mm, saturs, un arī nobeigumā viņš tad secina tādā kā apkopojumā, ka Dievs ir radījis cilvēku kā individu, kurš pateicoties citam cilvēkam, citam individam ir aicināts uz komunio, jeb komuniju, plašākajā šī teoloģiskā jēdziena izpratnē, un tā rezultātā cilvēks spēja piepildīt savu konkrēto ontoloģisko, jeb ar esamību saistīto sūtību pēc kopības, kas izpaužas ciešā sadarbībā ar sociumu, jeb sabiedrību, veidot laulības un ģimenes institūciju, kurai pateicoties cilvēks spēja līdzdarboties radītāja plāna īstenošanā, ja piepildījumā. Tad lūk, cik brīnišķīgi ir pateikts. Un savukārt nobeigumā pašā arī viņš saka, tātad, ka viņš secināja, ka tas iezīmē nepieciešamību turpināt darbu šajā virzienā, jo pētījuma dalībnieki atklāja ļoti fragmentāru un neviendabīgu pieju jautājumu par laulāto sagatavošanu laulībām – kā arī tikai atsevišķos gadījumos tiek minēta noteikta programma, pēc kuras tiek gatavoti pāri. Kā iespējamos tālāko pētījumu virzienus, viņš mm, piesaka nepieciešamību dziļāk pētīt de facto savienības un to statistiku, un būtu arī jāanalizē galvenie laulības šķiršanas iemesli, tāpat arī kopdzīves statistika Latvijā, un meklējot atbildes, kāpēc bieži vien netiek slēgta laulība vai sakramentālā laul, šī civila laulība vai sakramentālā laulība. Un atsevišķa pētījuma tēma būtu arī veltījuma jautājumam par to, kā varētu integrēt laulības katehumenāta programmu arī mums Latvijas katoļu baznīcā. Tas arī šodien viss priestara katehēzē. Paldies par uh, jūsu uzmanību un klausīšanos, un atkal tiksimies pēc nedēļas. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, rādījumā arī Latvija e, direktors. E, noslēdzoties šai katehēzī, vēlējos nedaudz īsi painformēt par rādījumā arī Latviju budžeta e, jautājumiem. Kā jūs zinat, mēs daudz un dikti runājam un aicinājam gan zibmarietonā, gan ar džinglu palīdzību uh, atjaunojot šos činglus un parādot, kur šīs naudas aiziet, tad šomēnes mums ir izdevies savākt 20 600 eiro, bet līdz mēneša uh, plānotajam budžetam eh, pietrūkst 2400 eh, eiro. Eh, tātad viss mēneša budžets bija plānots 23 tūkstoši. Ja tu dzirdi un vari atbalstīt, lai šīs mēnesis noslēgtos ar izpildītu budžetu, tad dodies uz rādījumu arī mājaslapa rml.lv slīpsvītra ziedot un ziedo, lai mēs varētu darboties un arī attīstīties. Uh, jo, kā jūs eh, iespējams jau eh, saprotat, tad šie atlikusī summa, kas šajā mēnesī vēl nav savākta, tie ir apmēram šie 3000 vai 2400, eh, eh, būtu tā nauda, kas eh, tiktu lietota, lai mēs varētu ziņu par Radio Mariju izplatīt tālāk un arī caur šo Radio Marijas izplatīšanu arī aizvest tālāk Dievu vārdu un pasludināt labo vēsti vairāk cilvēkiem tie ir šie attīstības mērķi, uz kuriem mēs arī ejam un kurus es pieļauju pavisam drīz jau varēsiet pamanīt uz ielām un eh, soc tīklos, protams, arī ēterā, kā parasti un vienmēr arī ēterā. Tātad eh, šie, šis projekts, ar kuru mēs uzrunāsim aizvien plašāku uh, sabiedrības daļu un cerams arī uh, spēsim aizsniegt, uh, uzrunāt daudzu cilvēku sirdis, bet tas būs iespējams tikai tad, ja tu mūs atbalstīsi arī ar savu ziedojumu. Milzīgs paldies visiem, kas ir ziedojuši tik dāsni un esam spējuši nosekt visus eh, mēneša tekošos izdevumus, bet ja vari atbalstīt arī attīstības uh, mērķus, tad lūdzu eh, ziedo, lai to mēs varētu arī paveikt, ejot uz rādījumu arī mājaslapu, atrodot sadaļu ziedot vai zvanot pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedojot 4 eiro 27 centus. Vēlreiz milzīgs paldies un uz tikšanos citā reizē. Izskanēja dienas katehēs – Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!